Mikel eh, Epaltza beraz eh, apezazu eta herriarekin eh, apestaldearen apestaldeko kidezira duela gutxi presionaldeko manifest, manifestaldirako ara, testu baino testu nio bat atera duzue. Mikel, egun olenik? Egun hon zueritan zuleri ere bai. Mikel, aukesten alduzu menturaz herriarekin apestaldea zer den, nola sortu den, nor den barnean? Ba, erriarekin apestalde, iparaldeko, bon, keskatu egirenak eh, gertatzen den gertakariaz, eh, abertzale eta eh, nola baita ere eh, laborari mundua, rantzale mundua, bon, eh, zerk egiten du errikotasuna gaur egun, eta bon, hasi ginen duela espaldi, duela borroi urte, hola gutxi gora bera, eh, amabi, amabost, amasai apez ginen, oi sortzi, soilik gida, joan zauzkigu azkena joan dena Fabien Berreterbiz, eta bon, Lekurna, eta biek Roger Ediar, eta denak ezautu dutenak ongi, eta lotua gira ere, eh, egoaldeko apesekin bat egiten du, koordinadora formatzen dugu, elkarrikin apes koordinadora, eta bon, lagundu nahi ditugu erriaren defensan ari diren guziekin eh, bide egiten ortakoz deitzen dugu gure taldea erriarekin. Egan duzu sortzi ziztela, ziztela, um, mementu bai, Sortzi eh, biltzen girenak uh, eh, astelen guziz, uh, astelen guziz, kamuko apesetxean, uh, hilaretean behin, uh, gehi eta inguruan badira beste batzuk, de, sustengatzen gehituztenak, eta hola. Baina biltzen eh. girenak gira sortzi, bai. Sortzi hemen Ipar Euskal Herrikoak, nungo dira? Bai, Ipar Euskal Herrikoak, e, Kostakoak, Barnealdekoak, e, bon, hola. E, Lehi alkiz egitzen dugu, gure helburua baita, eh, apez gira Elizabatean, ez da duzaik, e, eh, diosezan, baina ere, eh, kokatzen eta sustraitzen eta gaiatuak erri batekin e, eskualegian. Ordan, erran duzu, ez bakarrik presoen gaian, eh? gai anitzetan, eh? Bai, gai guziak unkitzen ditugu, bai, eh, azke, hoa egia lantzen adibidez, uh, eh, zemundu berri ari da sortzen uh, barneko aldean edo kostan. Uh, ze erri bat ez da museo baten uh, gixakoa, uh, erri bat uh, gisa bizitzen du, sufritzen du, entzina doa, altxatzen da, bon, aldakuntzak bat dira eta gaurkotasun hori iduritzen zauku uh, gaurkotzea eta biziki importantea dela jakitea jendeekin egiten diren bezala ez atzoko mundu bati lotuz, uh, kotxak bat dugu gure eskemetan, bain lehen gertatzen zena, eta nostalgiak eta torzen zauzkigu. Eta importantea da, gaur egun, gorko gazteekin, gorko jendeekin, lanean eidinekin, eta gaur bizitzen dutenekin uh, batekin, eta jenkezkak gure ganatu, eta aldugun uh, indarra eman uh, erakutsi, eta hortakotz uh, jakin gainean emaiten eh, gertakadiak eta azterketa bat eginez eh, guzaldetik ebai. Hmm, ah, zortzi, apes, eh, ez da inbeste, ez dakit zer diozun, ez, ez da inbeste egan duzu lehen gehiago sinestela, eh, bai. apes berriak ez dira sartzen, ez dira sensibilizatuak menturaz olako erritartasun hori? Be, erritartasuna, ez dakit besteak nola duten, kutsentu <laughs> bere manera, eta... Eh, gu bitzen geha, bon, ez da nik ez uh, eh, deuxera nahi uh, eh, numreari buruz, uh, talde guzietan uh, ari dira gutxitzen, eta uh, ez dut azpimaratuko gutxi dela, nik pentsatzen dut, ungi dela, eta aski garela, eta gehiago bali izobe, baina hmm. dugu posiño hori bea balia dezagun. Hori da. Mikel, eh, gago izan gomitatu azira bon, gai zehatz baten dako, da eh, atera duzuelako ara manifestu bat edo testu txiki bat, eh, be, urtahidaren behatzean eginen den presoen, euskal presoen aldeko manifestaldirak deituz, bihotzez bat presoekin bake bidean deitzen da, bai. zendako bai. atera duzue hori? Bon, dei egiten dugulako beste... Eh, elkarteekin batera, herriarekin bat eginez, Freseski, uh, uh, nitz deitzen dugu, eh, ez da lemexiko eh. eta ere rezibitzen ditugu, presoen familikoek, eh, bat egiten dugu, bat, eh, baita ere mm, eh, presoen alde diren taldeekin, bon, guk deitzen dugu, zenen uste dugu, momento biziki... Eh, garantzitsua dela, alde batetik presoeri gure uh, uh, bihotzez gure urbiltasuna erakusteko, ne? baita ere gizartea eta ediz barnea, baina ere gizarte osoa, mena edizako jendeak ere bai, sensibilizatzeko, eh, badakigu poderen aldetik badela mm, uzkurtasun bat, Eh, presoen eta politika aldatzeko eh, eta gora eran eh, nahi dugu, salatu nahi dugu e, Estadu Frantsesa legezkanpo ari dela e, presoek laroita mabi preso dira eskualeriko do frantziko e, presondegietan, oita sei presondegietan, eta etatik Antsu salbubi salbu bi, direnak, beste guziak, sortzireun kilometra gutxi gora bera, medio, me eh, eta hori, legez kanpo da, eh, estado frantzisak, ez ditu uh, eh, respetazen, e, Europan eta Frantzian e, e, e bide erabiltzen diren energiak presori buruz egan nahi du preso batek famili bat du eta dretxo osoa du familiarekin ahemanetan jartzeko eta hainugun maitia beraz legezkanpo da eta galdatzen dugu eta gizarteari iratzartze bat presoen urbiltasun hori eh, pratikan eman dezaten eta, eta eri direnek ere e, etxerat, eh, zaintzerat eramanak izan ditela. Nenturaz, eta, eh, Mikel, pa pausaino bat eginen dugu, orain eh, begiak bai ditugu, eta istantan eh, berri zeldu gira, eh? Oain sortziak dira Euskal Iratietan. Mikel Epaltza, berriz ere zurekin segitzen dugu, erriarekin apestaldearen eh, beraz uh, kide zira eta deitu duzue urtahilaren behatziko manifestaldira. Aipatzen zinuen ostion, uh, ara manifesturi uh, eman zinutela, importantea zela zuen uh, dako. Uh, pertsonaz, pertsonaz ari zira, baina uh, gisa ere baduzue, uh, baduzue uh, bat edo, edo baduzue gola bat jokatzeko. Justuki, uh, Elizak badu paper bat jokatzeko zukaiten zinen momentu importante untan? Be, Eliza herriaren parte da, eta, eta Elizak eh, duen uh, eta apartena da bakea. Uh, Jesu Kristo da ezin da mundurat uh, bakezalea errege bezala, bakearen printzet errege eta bakearen iturri. eta gaur egun nahi balin badugu, Elizak nahi balin badu Eh, zerbait eskaini erri guzieri, da eh, zubi bide egitea, eh, zubi eh, lan egitea, eta bide egitea bakea gauzatzeko eh, erri guzietan, gaurko elizan ere, uste dut, eh, behar eskualitakela, giristinuak eta pesak eta pespiko eta denak, mm, bakaren argi alde urratx fermo bat emaitea. Gainera, hori dut, presuek eh, eiek direla lehenbiziko bake egileak ek hasi baitira gaur eskolegian den bake bidea eta eiekin eh, presuekin eh, bat egitea da eien asmoak ere, eien esperantzak, eien goseak, eien ametsak Eh, gauzatzea eiekin. Hori alde batetik, eh? bake gisa, bake zale bezala, izaten alkira giristino du ez, giristino, eta elkarrekin bide egin, erizak bere tokia du uh, eh, uh, eh, martsa hortan. Bigarrenik, gehiago uh, ikusirik, uh, ze itasaindu dugun, frantxoa itasainduak, deitzen du, ne, elmenduaren almenduaren ortea idekidu, abenduaren sortzi untan, Eta bere eh, eganetan dio zoazte, pobren gana, zoazte erien eta zoazte e, presoen gana, edatzea, e, elaraztea, askatasunaren mezua, mesua, berriunaren mesua. eta beraz guk sentitzen dugu, eta eh, duaren deiak e, eh, presoaren gana joitia askatasunaren asorrekin, Eh, bat egiten duela, dai horrek eh, manifa eginen den, baionan eginen manifarekin bat egiten duela, hortako deitzen dugu, alden jende guziak joan ditela baionarat, edo bilbora amnagutako baiona izanen da, hortarirean eh, e, behatzean bostontan. Aita saindu aipatzen duzu, Mikel, hala ere, Elizaren egituran, ez dakit, mantzegun, baionako apizpikoak ere zentzu berean egiten duen hori bere, bere konsientzian ikusiko du zer nahi duen egin, baina uh, e, stantzi behar, lehenbiziko manifa bat egin zena, deitu, zuen uh, manifa hori, eta bon, gerostik uh, e, zein da bere jokoa, berari galdatu behar duzue, guk uh, segitzen dugu, uh, bake guziekin bat egite, eta estimatzen dut hainitz, eh? gazteak eta zonbat jende uh, giristino edo ez uh, ari den eh, lanean egun guziz uh, presoen politika hori estitzeko, presoekin bat egiteko, biktimekin ere, zainiz biktima izan dira, eta zauri hainiz badira isilian direnak eta hortaz horbiltzea eta hartatzea eta Nik aniz estimatzen dut gaur egun eskolegian eta iparaldea partikulazki e, egiten duten alana aniz eh, jendek isilian emazte eta gizonak eta gazteek eta biba eiek eh, eta nahi dugu apez bezala ez ez dugu guk e, medikamentu edo olako be, remedio partik, partikularak edo bereziak bakari buduz benen bai gure sustengo osoa bihotzez eta harimez eh, erakutsi presuri eta bakebidean dire guziekin. Mikele Paltza, zu ala ere eh, apesa izanagatik eh, gizartetik aski urbil zira, presoetatik ere urbil, zonbaitzuen, ere biziki urbil, nola, nola ikusten dituzu gaur egun e, den egoeran, nola ikusten dituzu presoak, ze, ze espiritutan daude? Nik presoak uh, maluruski eh, eh, ikusten ditut duela lau urte bake bide gira eta eien uh, ametsori um, mm, askatasunean da bakean egoitea ez nau uh, burutik kentzen horrek. Ematen daut ardura bat, responsabilitate bat ez ditugula bazta errean utzi behar eta... Eh, ez da bakarrik uh, presoekin urbiltzea, bon kalitatez eta mm, modiozko olako bat lotzeko, ba, baizik eta egiazki erritar, erriaren izenean hor daudela, eta erri hori guk ere nahi dugu hobetu, salbatu eta zuzentasunian eman. Baina horiek, Mikel nola dira, esperantzarekin, eh, txituak? Bai, ma ba, hortakoz, nik ematen daukute eta iten dugularik ere presoekin elkartasunez, atxaldiak eh, eta igorzen daukute barik eh, eien mesuak, eh, mesu horiek ez dira uh, ilunean emanak, ilunetik bai, baina ez iluntasunez betea, iluntasunetik argiraz eramaten daukute, ek esperantza hori bat dute. Esperantzarekin behaz. Bai, e, esperantza zendako dute, zeren familiak eta hor dira bisitak egiten emeste kilometro eta esen ditzen dute lako erria hor dira guk kajiketan izanik, gure askatasuna dugularik, gure denbora liberea, Eh, nahi bezala egiten aldu duguno, eta osasun batekin, mugi egiten, e, e, ez ditzegun bakarrik utzi, nik hori gehien banei nuke hori azpimahatu, uh, eh, olako uhas batek ainiz laguntzen duela barnean dagonea, dagona, ilunean dagonari, ba, argi piskate gure sustengo argitxintxa horiek. Mm. Beraz, eh, eh. gaurko, egun, gaurko egunean eh, presoak gaizki dira, gaizki dira, ze hainitz, kampuan egon behar dira, edo beden urbilago, eta pentsatu egun batez, denak libratuko ditugula, eta erraten dut ditugula, ze sinesten dut erriaren indarrean, azken presoa, askatu arte, hor gure sustengoa erakurs dezagun. Eta bururatzeko Mikel demora entzina baitoa, um, jendartea, gizartea, eh, zuk eh, gurutatzen dituzun jendeak giristinoak edo ez, eh? nola ikusten dituzu aro berriuntan, bako prozesuntan, implikatuak, konsientziatuak, ala ez? E, gizartea urrunda, gizartea bere aferetan da, bako txardu bere lana, familiko historioak eta uh, ez du eh, eh, bere ganatzen uh, gizarte gehienak. Hortakoz, uh, zubilan hori behar dugu egin bakotxak uh, bere hainean. Eh? Bakotxa bere uh, kapazitatean eta bere hainean egin beharko ginuke hori. Gizartea aurrunda eta guri da uh, konsientzi hori hartzea uh, uh, ez dugula eskoalerri bat egiten ahal, bakarrik ekonomiarekin eta kulturarekin, alohoiek biziki importanta dira politika ere bai, benan behar, dugula ere uh, solidaritza hori eh, e, e, erakutsi eta egiazki eskualdun eskualdu gaur egun dela ere eh, presoekin presuekin urbil izaitea. hori, mm, ideia hori ez da hono sartia uh, jende gehienetan. Eta hortakoz eh, gure uh, atestaldeak ere deitzen du Gristino Guzuieri ez ungi dela bakaren alde otoiz egitea erizetan, baina ungi dela ere karriketara joitea eta aldarrikatzea besteekin uh, zuzentasuna eta gizaskunteak. Anitzan entziste beraz zurtagilaren behatzean, baionako karriketan. Mikele Paltza, eskermila... Anitzanen gira, gira, deno. <laughs> gira. Eskermila gurekin izanik, izaniko izuntan. Eta galdekin dizut, deneri bezala, eh, kantu bat autatzea, eh, esperantzazko kantat, eh, kantu bat hautatu duzu, imanolena, ea atxemaiten dugun, hasteko repikatzut, berritzere eskermila eta laste arte. Ale, adio. Eldu zenu da berria Kantu zaxien aria Laguna preso jauzi direla Iritsi zai gaur berria Iritsi zai gaur berria dira den Narrotu otxo zakurrak Noa ziren odoldu Gizon prestuak isildu Behin berri Tigala.